Հայաստան հիմնադրամի հերոստամարաթոնի ընթացքում հավաքվել է 12.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Կայացել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողովի անդրանիկ նիստը։ Արցախի պաշտպանության բանակում անցկացվել են գումարտակային մարտավարական զորավարժություններ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մոտ միջդիրքային հատվածում Ադրբեջանի զինուժի կապիտանի դիակ է հայտնաբերվել։ Բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը վստահ հաղթանակ է տոնել Ալբանիայի ընտրանու նկատմամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ ԱՄՆ Լոս Անջելես քաղաքում ավարտվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոն 2017-ը։ Արդյունքում հավաքվել է 12 միլիոն 505 հազար 456 ԱՄՆ դոլար։ Ստացված գումարն ուղղվելու է երկու խոշոր ծրագրի՝ Արցախում խորքային հորերի հորատմանն ու նոր ռոռոկման ցանցի կառուցմանը, ինչպես նաև արևային էներգիայի կայանների տեղադրմանը առաջին փուլով Ասկերանի շրջանում եւ Շուշիում։ Նշենք, որ գործնեության 25 տարիների ընթացքում հիմնադրամը մոտ 700 հազար նվիրատուների շնորհիվ ավելի քան 50 հազար ծրագիր է իրականացրել Հայաստանում եւ Արցախում, ընդհանուր 350 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Կառուցվել, վերակառուցվել եւ իրականացվել են ավելի քան 605 կիլոմետր ճանապարհ, 580 կիլոմետր ջրագից ու ջրատար, 149 կիլոմետր գազամու, 70 կիլոմետր էլեկտրագից, 359 դպրոց եւ մանկապարտեզ, 24 համայնքային կենտրոն, 500 տուն եւ բնակարան, 75 առողջապահական հաստատություն, 58 մշակութային ու սպորտային կենտրոն, 100 ջերմոց, 169 կրթական, մշակութային ու գիտական ծրագրեր։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2017 թվականի հերոստամարաթոնի կապակցությամբ։ Թանկագին հայրենագիտներ, մեր բոլոր հաղթանակների ու ձերբերումների հիմքում ընկած է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կուր երամեացնությունը եւ յուրաքանչյուրս պետք է ամեն ինչ անի այն ել ավելի ամրապնդելու համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող ամենամյա հերոստամարաթոնները մեր համազգային ներուժը կոնկրետ ծրագրերի ուղղելու կարևոր հարթակներից են, որոնք իրենց արդյունավետությունը ապացուցում են արդեն քառորդ դար։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ կարևոր այս միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Աշխարհասփյուր հայությանը մաղթում եմ խաղաղություն, բարեկեցություն, նորանոր հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնին օրժնակի խոսքով հանդես է եկել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Նա իր երախտագիտությունն է հայտնել ողջ հայությանը։ Բարձր գնահատելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-ամյա գործունեությունը, Արցախի հանրապետության պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը նշել է, որ հերոստամարաթոնի այս տարվա հանգանակած գումարով Արցախի տնտեսությունն ակտիվ զարգացման փուլ է մտնելու, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր, ինչն էլ կխթանի բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նոյեմբերի 23-ին ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի է ունեցել Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ։ Ընդգծելով իրադարձության կարևորությունը, որպես հայ ժողովրդի ազգային զարթոնքի մեկնակետ, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ հանդիսավոր միջոցառումները պետք է համընդգրկուն կերպով տոնական տրամադրություն ապահովեն Արցախի ողջ տարածքում, իսկ կոնկրետ ոլորտային ծրագրերի իրականացման միջոցով վերաիմաստավորվի շարժման 30-ամյա ճանապարհը։ Երեք ամիս հետո 2018 թվականի փետրվարին լրանում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Առանց վերապահումների Արցախայության ազատագրական պայքարը, Ղարաբաղյան շարժումը պետք է համարել ժողովրդի ազգային զարթոնքի մեկնակետը, քաղաքական գլխավոր այն իրադարձությունը, որը սկիզբ դարձավ լուրջ վերափոխումների ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ամբողջ աշխարհամասի համար։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք պատրաստում ենք Ղարաբաղյան շարժման տոնակատարության, հետևաբար նախորդ հոբելյանական միջոցառումների փորձը պետք է ճիշտ օգտագործել, դրա հետ մեկտեղ պետք է մտածել նոր ժամանակի բաժներին համապատասխան միջոցառումների մասին։ Այնուհետև հանձնաժողովի անդամները, որոնց թվում ընդգրկված են Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներ, պետական կառավարման ոլորտների եւ շրջանների վարչակազմերի պատասխանատուներ, հանդես են եկել տոնական միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկներով։ Ամփոփելով նիստը Աշոտ Ղուլյանը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել հանձնաժողովի անդամներին մեկ շաբաթյա ժամկետում տոնական միջոցառումների ծրագրերի առաջարկներ ներկայացնելու իսկ շրջվարչակազմերի ղեկավարներին շրջանային հանձնաշահողներ ձևավորելու վերաբերյալ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են Արցախի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում նախատեսված իշխանության պետական, տեղական ինքնակառավարման, դատական մարմինների եւ դատախազության ֆինանսավորման հանձնաժողովային քննարկումները Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի եւ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահները Ռուսլան Իսրայելյանը եւ Հովիկ Ջիբանյանը, զեկուցումներով հանդես են եկել Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի աշխատակազմերի ղեկավարներն ու արդարադատության համակարգի պետական կառավարման մարմինների ղեկավարները։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը տեղեկացրել է, որ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված ծախսերի ավելացումը պայմանավորված է աշխատակազմի կառուցվածքային փոփոխությամբ։ Մասնավորապես ստեղծվել է կառավարության գործերի կառավարչություն, որում ընդգրկվել են կառավարության մի շարք ստորաբաժանումներ։ Ըստ Մարատ Մուսայելյանի փոփոխությունները կատարվել են սահուն կերպով՝ առանց հաստիկների կրճատման, ավելացման ու ծախսերի աճի։ Արդյունքում, եթե 2018 թվականին մեր բյուջեն 461 միլիոն 447 հազար դրամ է, ապա 2018 թվականին այն կազմում է 557 միլիոն 660 հազար դրամ, ինչն ավել է 96 միլիոն 161 հազար դրամով, որից ավելի քան 85.5 միլիոն դրամը բաժին է ընկնում կառավարության գործերի կառավարչությունից նախագահի աշխատակազմ տեղափոխված հաստիկներին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմում ըստ նրա ղեկավար Գարիկ Ժամհարյանի նախատեսվող ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձերի բնականոն աճով եւ նոր հաստիկների ավելացմամբ։ 2018 թվականի պետական բյուջեյով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախատեսված հատկացումները համաձայն օրենքի նախագծի կազմում են 601 միլիոն 251 հազար դրամ գումար։ 2017 թվականին հատկացվել է 538 միլիոն 30 հազար դրամ։ Համեմատական աճը կազմում է 63 միլիոն 221 հազար դրամ։ Հիմնականում նշված աճը արկա է երկու հոդվածներում։ Առաջին՝ բյուջեի հիմնական մաս աշխատանքի վարձատրության հոդվածով 2018 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 479 միլիոն 217 հազար դրամ, համատական աճը, որը կազմում է 22 միլիոն 69 հազար դրամ, կապված է 8 միավոր հաստիքների ավելացմամբ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով պետական ծառայողների գործակիցների աճով։ Երկրորդ 2018 թվականին բյուջեի նախագծով ավելացվել է նոր հոդված՝ գույքի եւ սարքավորումների վարձակալություն, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 39 միլիոն 600 հազար դրամ, դա Արմենիա հյուրանոցի մի մասի վարձակալության գումարն է։ Իսկ ահա Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արայիկ Լազարյանի հաղորդմամբ գալիք տարվա բյուջեով նախատեսվում է ծախսերի նվազում։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պահպանման ծախսերը նվազել են ավելի քան 2 անգամ՝ ի համեմատ ԼՂ կառավարության աշխատակազմի 2017 թվականի պահպանման ծախսերի և կազմում են 377 միլիոն 401 հազար դրամ։ Բոլոր ծախսային հոդվածները նվազել են, բացի ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հոդվածից, որում նախատեսվում է ավելացում 4 միլիոն 100 հազար դրամով սահմանելով 9 միլիոն 100 հազար դրամ։ Ավելացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս հոդվածով ֆինանսավորվող համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման եւ փաստաթղթերի էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման ծառայությունների համար կատարվող փաստացի ծախսերը սովորաբար տարվա կտրվածքով կազմում է մոտ 9 միլիոն դրամ։ Ծախսերի նախահաշվի շուրջ 76%-ը կազմում է աշխատավարձի ֆոնդը՝ 285.5 միլիոն դրամ։ Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը ներկայացրել է գալիք տարում դատական համակարգի համար նախատեսված բյուջեն։ Դատական համակարգի պահպանման ծախսերը 2017 թվականի բյուջեի համեմատ աճել են 12 միլիոն 857 հազար դրամով կամ 2.3%-ով և կազմում են 571 միլիոն 52 հազար դրամ։ 6 միլիոն 460 հազար դրամ աճ է գրանցվել աշխատանքի վարձատրության հոդվածում, ինչը պայմանավորված է դատավորների ստաժի եւ դատական ծառայողների աշխատավարձի բնականոն աճով, ինչպես նաեւ դատավորների տեխնացուների ցուցակում ընդգրկված անձանց համար կրթաթոշակ սահմանելու հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, Հանրապետության դատախազության 2018 թվականի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ ընդհանուր առմամբ նույնն է մնալու։ Արդարադատության նախարարության համար բյուջեով նախատեսվող գումարի չափը կաճի։ Նախարար Արարատ Դանիելյանի հաղորդմամբ այն պայմանավորված է աշխատավարձերի բնականոն աճով, ինչպես նաև ոլորտում էլեկտրոնային համակարգերի ներդրմամբ։ Բյուջետային ծախսերը նախատեսված են 350 միլիոն 324 հազարի չափով։ Աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմում է 12 միլիոն 543 հազար։ Աճը հիմնականում պայմանավորված աշխատավարձի բնականոն աճով եւ նոր փաստիկների համալավան։ Տեղեկացնենք, որ Արցախի ազգային ժողովում 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի հանձնաժողովային քննարկումները կշարունակվեն նաև հաջորդ շաբաթ, որոնց կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի 2017 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն նոյեմբերի 20-ից 23-ը Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանի ղեկավարությամբ անցկացվել են գումարտակային մարտավարական զորավարժություններ, որոնց ներգրավվել են կենտրոնական ենթակայության համազորային ու տանկային զորամասերի մի շարք ստորաբաժանումներ։ Զորավարժության վերջին մարտական հրաձգության փուլին հետևել ու մասնակից եւ ուսուցանող կազմին որոշակի մեթոդական ցուցումներ է տվել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մացականյանը Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, մարտավարական զորավարժությունը թեմատիկ առումով ուներ հարցակողական բովանդակություն։ Զորավարժության ողջ ընթացքում իրականացվել է անընդհատ ու հստակ ղեկավարում անձնակազմը գործել է ճշգրիտ, մարտավարական առումով գրագետ, կազմակերպվել է համակողմանի փոխգործակցություն, ինչի արդյունքում ուժեղացված տանկային ստորաբաժանումը գերազանց կատարել է իր արժև դրված մարտական խնդիրը՝ կրակային խոցման բարձր արդյունքներով։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականի պայթյունից վիրավորում ստացած Նարեկ Հովեյանին Լեռնային Ղարաբաղի զինվորական հոսպիտալից տեղափոխել են Երևան։ Նա ունի տարբեր տեսակի վնասվածքներ, վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Նոյեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի դիմաց միջդիրքային տարածքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները հայտնաբերել են ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողի դիակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ վերոնշյալ զինծառայողը հանդիսանում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կապիտան Վաշտի հրամանատար, ով զորամասում տեղի ունեցած հանցագործությունից հետո դիմել է փախուստի։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Զինծառայողի դին ադրբեջանական կողմին փոխանցելու հարցում։ Դեպքի հետ կապված այլ մանրամասներ ճշտվում են, ասված է հաղորդագրությունում։ Քաշաթաղի շրջանից Ձեռնավանք գյուղի համանուն եկեղեցու Բաքում գործող թանգարանում պահպանվում են նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են հիմնականում եկեղեցու հարակից տարածքում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Թանգարանը հին ժամանակներում ծառայել է որպես եղանատուն եկեղեցու սպասավորների համար։ Այսօր այնտեղ հավաքված են նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են եկեղեցու բակում իրականացված պեղումների ժամանակ։ Դրանք չնայած սակավաթիվ են, բայց բավականին արժեքավոր են իրենց հնությամբ ու պատմությամբ։ Ամենահին խաչքարը, որ բակից է գտնվել, հա։ սա 7-րդ դարի հաստ է, դրանից էլ կարող է հին լինել։ Ամենահին նմուշն Աղոտ լույսի տակ ցուցափեղկերի ետևում ու սրահում շարված նմուշները, որին ձեռագրեր են նաև եկեղեցու պատմության մասին գրություններ, կավագործ սպասքի ու պարագաների կտորներ, հնագույն ժամանակների կենցաղի իրերի պատառիկներ եւ իհարկե խաչքարերի կտորներ, թանգարանը դարձնում են խորհրդավոր մի վայր։ Զրուցակիցս դպիր Արման Սրապիոնյանն է, ով բացի եկեղեցական ծեսերին հոգեոր իր պարտականությունը կատարելուց հսկում է թե եկեղեցին, թե թանգարանը։ Բնականաբար ցանկացած թանգարանում ներկայ ներկայացված հավաքածուի գրավչությունը ամենից առաջ կախված է այն բանից, թե ինչքան հետաքրքիր ու մատչելի կներկայացվեն այդ նմուշները։ Արման Սրապիոնյանի տեղեկացվածությունը սակավաթիվ նմուշների հանդեպ առաջացնում է այնպիսի հետաքրքրություն, որ թանգարանի փոքրիկ չափսերն արդեն չեն նկատվում, եւ նմուշների քանակն էլ երկրորդական հարց է դառնում։ Դրանով իսկ այցելուի աչքերում միանգամից մեծացնելով թանգարանի հեղինակությունը։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնա պատկերականտակը խեցեղեն ջահակալ, որի վրա ջահ է վառվել, այսպեսի երկար փայտով ամրացված, պահել են պատիրը։ Այո, օրինակ սա զարգացած միջնադար, ձեռնախաչ, նաև պատվանդան ունի, որ դրվել է սուրբ սեղանի վրա, որթան կարմրի ներքի այդ մնացորդները կա, որ բնորոշ է զուտ հայկական, այսինքն Արարատյան դաշտավայրին զարգացող, աճող որթատեսակ է։ 8-րդ դարիի սկզբում խոշոր երկրաշարժ տեղ ունեցավ Դվինում։ Մեր կաթողիկոսական գահն էլ էր այնտեղ դիվանը։ Էդ էլ տեղափոխվեց եւ սրբի օրենս մասուկներ, գերեզմաններ տեղափոխվեցին, իր աճուրները տեղափոխվել Սյունիք եւ թաղվել Ծիծեռնավանքի Բաքուն։ Այստեղ նստավայր է եղել։ Եվ դռների բարձրությունը նաեւ մեկ ուրիշ հանգամանք էլ է հուշում, որ այստեղ հաստատ արքայա օծ եկեղեցի է։ Եկեղեցու դպիրը համոզված է, որ եթե եկեղեցու հարակից տարածքում պեղումներ իրականացվեն, թանգարանի արժեքավոր նմուշների շարքը կհամալրվի նորերով։ Իսկ նմուշները, ասենք, ավելանում են, թե ինչ որ միանգամից Նմուշները միանգամից, որ ինչ որ պեղումներ արվել է, որոշ վահում են այստեղ։ Դեռ էլի պեղումներ եթե անեն, այստեղ չի արված նորմալ, էլի շատ բաներ կարող են գտնել։ Նշենք, որ Ծիծեռնավանք եկեղեցին տարվա կտրվածքով ունենում է մոտ 500 այցելու, բնականաբար ամեն մի այցելու մտնում են նաև Ծիծեռնավանքի թանգարանը, որտեղից Արման Սրապիոնյանի շնորհիվ դուրս է գալիս հետաքրքիր տեղեկություններով ծանրաբեռնված Բելլալալայան այսօր Մարսասերների համար բասկետբոլի Եվրոպայի 2021 թվականի առաջնության նախընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալվել է Ալբանիայի ընտրանուն։ Հայաստանի հավաքականը հաղթանակ է տոնել ընդհանուր 80-63 հաշվով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին թույլ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 2-ից 7 աստիճան։ Տաքություն։